50 languages. 15 15. ผลไม้และอาหาร Fruites i aliments. ดิฉันมีสตรอเบอรี่ Jo tinc una maduixa. ดิฉันมีกีวีและแตงโม Jo tinc un kiwi i un meló. ดิฉันมีส้มและเกรฟฟรุต Jo tinc una taronja i una aranja. ดิฉันมีแอปเปิลและมะม่วง Jo tinc una poma i un mango. ดิฉันมีกล้วยและสับปะรด Jo tinc un plàtan una banana y una piña americana ดิฉันกำลังทำสลัดผลไม้ Yo faig una amanida de fruites ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้ง y o menjo una torrada de pa una llesca de pa torrat ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งกับเนย Jo menjo una torrada de pa, una llesca de pa torrat amb mantega. ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งทานเนยและแยม Jo menjo una torrada de pa, una llesca de pa torrat amb mantega i m a l m e l a d a ดิฉันกำลังทานแซนด์วิช Jo menjo un entrepà, ดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทาเนยเทียม Jo menjo un entrepà amb margarina. ดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทาเนยเทียมและใส่มะเขือเทศ Jo menjo un entrepà amb margarina i tomàquet.